Voilà, un petit souci avec Waltari. Bon, euh, c'est toujours difficile, mais euh, sachant que depuis six mois. Nous avons décidé. Euh, que le azaruaren hogeita zortzian pauen behar du partida bat euh, jokatu erabaki dugu euh, biharamon goizean behar zaukula erantzun bat eman behin betiko erantzuna bai edo ez parte hartzeko erantzun baiko ramaiten eh, balin badauku hobe. beste naz eza balin bada badugu beste pilotari euh, gazte bat begistatua Euh, ordezkatuko duena zuzenki final laurdenetarik goiti. ce sera un jeune qui le remplacera, euh, bien sûr, directement en quart de finale. Cette année, nous avons mis l'accent particulièrement sur beaucoup de jeunes. Aurten gazte frango gomitatu ditugu. Hainitz elite pro xailerat pasa dira, Patriko Zafrean amatur xailerat ere pasa da, aurten euh, etorkizun handiko jokolari gazteak hariko dira beraz, euh, bainan buruz burukak galdegiten duen baldintza gogorretan, ikusiko dugu jokolari zaharra guer neurtzen alko direnez, untsa behar dute intzinetik prestatu, eta ez Beraz, super prestige bezalako lehiaketa bat huts egiteko eta pilotan abiatze on baten ukaiteko. Cette occasion de rentrer dans ce super prestige pour eux, c'est euh, peut-être un très bon départ.